Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка мінулым тыдні адзін з кіраўнікоў Рэспублікі Беларусь адкрыта заявіў пра апатыю народа. Аднак словы гэтыя ўжо не страшаць, бо ўспрымаюцца як прызнанне апатыі самога лукашэнкавага рэжыму. Пяць гадоў яны памыкаліся адрадзіць савецкую Беларусь аўтарытарную і калгасную, але бракавала ідэалогіі. Ані славянскім адзінствам, ані усялякімі дамарослымі прыдумкамі народ не прасякнуўся а без ідэалогіі кіраваць у савецкім стылі немагчыма бо на якіх тады падставах напрыклад учыняць масавыя рэпрэсіі і пераслед дысідэнтаў аднак ідэалогіі не знайшлося вось яны і разгубіліся прычым як выглядае не на жарт словы пра апаты ў працоўных калектывах належаць никому-небудзь а шэфу бяспекі віктору шейману Праўда, паўтаруся, словы ягоныя не страшаць это таму что на наших вачах у беларусі адбываецца распад грамадскага жыцця ужо ўсё жывое ў краіне не жыве адзіным апозіцыйным парываннем ужо з'яўляюцца новыя імёны ў замарожанай было культуры ужо вечная зноў выглядае больш прывабна чым палітычная будзёншчына прыемна назіраць маўклівую несварушнасць таких ісцінаў як свая зямля свая мова, свая культура. І побач зусім асобнае і ўжо недатычнае разлажэнне савецкага ладу, якое нагадвае палёт бомбавіка ў глыбокім піке. Беларушчына ўрэшце аддзялілася ад гэтага ўсяго і засведчыла, што яна не прападзе. Яна пасля сацыяльнага катаклізму будзе чакаць нас заўтра, каб стаць зместам нашага будучага грамадскага жыцця. Такім чынам апатыя рэжыму, вечнасць культуры і самапачування народа распаліся з яшчэ учора адзінага цэлага на розныя неперасякальныя плоскасці. Што думаюць беларускія культурнікі пра народнае самапачуванне і апатыю? Пра гэта ў іх запытаўся сярзук сокала ў воюшку першым адказаў на пытанне пісьменнік і выдавец Адам Глебус. Не хочется быць пророкам, асабліва не хочется нікога палохаць і маляваць апакаліпсіс. Але напружанне у грамадстве існуе. Чалавек, які не можа набыць цукру, гэта чалавек небяспечны. Ён шукае вінаватага і вінаваты, вядома начальнік. А ў Мску няма не толькі цукру, няма масла, затое ёсць чэргі за прадуктамі чергі незадаволеных людзей. І менавіта ў гэтых чергах нараджаецца бунт. Ці змогуць улады пазбегнуць і пазбавіцца гэтых чергаў. Я мяркую, што не змогуць. Чергі будуць. А калі будуць чергі, будзе і бунт. Мао Дзэдун сказаў: « Вінтоўка нараджае ўладу. А я кажу, што голад народзіць бунт. Адам Хлёбус не так даўно перавыдаў бунтарнага чалавека Альбера Камю, але, мабыць, не з гэтыя нагоды ён кажа пра бунт, які наспявае ў Беларусі. Развагі пра бунт сталіся заканамернасцю для ўсяго нашага сённяшняга пытання пра апатыю і грамадскае самапачуццё. А яшчэ ўсе сёння згадваюць пра чэргі, дэфіцыт і нізкія даходы насельніка. Вось адказ алеся ліпая дырэктара прыватнага інфармацыйнага агенства белапан абыякавасць і апатыя існуе не ў самім грамадстве а у дзяржаўных інстытуцыях і ў апазіцыі ад стомленасці і марнасці таго што яны рабілі адны не могуць падвысіць узровень жыцця людзей а другія ўзровень іхняй свядомасці а дзеля тлумачэння сённяшняе стану грамадства ёсць больш тратнае беларускае слово неякаватасць Апатыя надыходзіць пасля пэўнага перыяду актыўнасці, як наступства расчаравання ў спадзяваннях на лепшае. Беларускае ж грамадства сваёй масе неактыўнае. Беларускую гісторыю апошнія 200 гадоў твораць адзінкі. А грамадства прымае любыя змены рэвалюцыйныя, рэфармацыйныя ці рэтраградскія, як непазбежныя, накіроўваючы сваю энергію на прыстасоўванне да гэтых новых умоваў. Беларусы пачуваюць сябе неякавата, вярнуліся часы дэфіцыту і тотальна ашчаджання грошай, каб хаця хапіла да чарговага заробку. Дзяржава не забяспечвае іх неабходным мінімуму і ў той жа час усялякся звужае іхнія магчымасці зарабляць самім. Таму інтарэсы дзяржавы для большасці нашых суайчыннікаў традыцыйна на апошнім месцы. Прыватныя інтарэсы, інтарэсы сям'і важныя, але людзі не ведаюць, як іх можна на сам справе абараніць. Вось і закупляюць мяшкамі цукарды крупы, за ўчарашні дзень размялі гарэлку з крамаў. Гэта сама проста ўзроўню рэакцыі на пагрозу прыватным інтарэсам. А большага ад іх чакаць нельга. Трэба быць рэалістамі і тады не будзе расчаравання ў сваім народзе, не будзе апатыі і стомленасці ў палітыкаў. Журналіст Алелі Пай прапануе, каб не расчароўвацца быць рэалістамі а любы рэалізм развагаў сёння ў беларусі выглядае аптымістычна прычым калі чалавек бліжэй да мастацтва і далей ад палітыкі ягоны аптымізм большы гэта ўжо з'ява самага апошняга часу вось што адказаў нам пра апатыю і грамадскае самапачуванне перакладчык і заснавальнік новага часопіса архе андрей дынько што ж датычыць грамадскай апатыі то я думаю што тут хутчэй ідзецца не пра апатыю ва ўсім грамадстве а пра пэўнае расчараванне той часткі грамадства якая яшчэ дагэтуль жыла жывучы у 96 97 98 годзе насамрэч э, заставалася ў 80-х годах або нават у 70-х якая адмаўлялася глядзецца праўдзі ў вочы якая адмаўлялася бачыць тую рэчаіснасць якая ўтварылася вакол беларусі за э, гэтае десятгоддзя а гэтыя людзі хацелі каб усё было як раней толькі лепш а цяпер вот яны э, мабыць пераконваюцца патроху пераконваюцца у немагчымасці вяртання назад у немагчымасці вяртання на на маскоўскі час я думаю что ўлада будзе мець гэтым праблемы бо такое расчараванне но заўсёды мае э, адваротнай стараной імкнення ўсё большай часткі людзей знайсці сабе нейкія іншыя ідэалы знайсці сабе по іншых куміраў нават іншых правадыроў і такое расчараванне яно ў любы момант можа абярнуцца нават бунтам бо калі вы выйдзеце сёння на менскія вуліцы я учора быў сведкам таго на прывакзальнай плошчы як людзі амаль не разарвалі э, міліцыянты якія спрабавалі аштрафаваць э, ці там што нешта такое э, арыштаваць чалавека хлопцы які пераходзіў э, дарогу на чырвона святлом это было жахліва і гэтые гэты бунт ён здаецца мне спее ў людзях і гора таму хто паўстане на дарозе гэтага пункта іншае што можна сказаць што такія моманты просто мы зараз мне здаецца падышлі ўжо да сітуацыі не так нешакана паціху падысподна мы падышлі да сітуацыі калі сапраўды ну, у пэўным сэнсе і ў пэўнай ступені ўлада не можа больш править по-старому на стары лад а на людзі ўсё больш людзей не хочуць жыць па-старому Андрей Дэнько даў даслоўнае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, якую ён назірае ў сённяшняй Беларусі. Насцярожана пазірае на першыя прымаразкі пісьменнік Уладзімир Арлоў. Сённяшняе грамадскае самапачуванне у Беларусі я вызначыў б як чаканне. Для адных гэта чаканне у чарзе па десятак яек ці телеграм цукру якіх у беларускіх крамах як вядома няма для кагосьці гэта чаканне выхаду забароненых уладамі кнігаў для кагосьці чакання паразумення паміж партыямі рухамі для некага чакання з турмы палетвязняў Для некага это чаканне будучых прэзідэнцкіх выбараў, а для кагосьці чаканне канца. Такім чынам усе чакаюць зменаў, бо наперадзе тупік. Беларусаў э, пераконвалі, што святло ў канцы тунелю з'явіцца, калі павярнуць назад. Павярнулі. Вярнулі герпы сцяг былых часоў пад якімі паспяхова пабудавалі рынкавы сацыялізм у выніку чаго кожны дзень растуць кошты і знікаюць прадукты якія нават у слабаразвітых афрыканскіх краінах не з'яўляюцца дэфіцытнымі цяпер зноў трэба досыць рэзка паварочваць іначай можа быць позна на беларусі надышла зіма але в адрозненні ад мінулай зімы сёлета не беларускае балото подмерзла толькі злёгку. Не трэба бачыць во значэнні балота нічога пагарлівага ці абразлівага. Балота гэта адзін з вызначальных архетыпаў беларусі. Памятаеце у Алеся Разанова. На пачатку было балота. Дык так вось у нашым балоце пад тонкім лістападаўскім лёдам ідзе складанае патаемнае жыццё і гэта тоіць шчаслівую небяспеку разгортвання нечаканых сюжэтаў. Гэтак мяркуе пісьменнік Уладзімир Арлоў. Такім чынам бунт небяспека і вось у голасе журналіста Александра Лукашука загучалі трагічныя ноткі. Шмат гадоў Лукашук займаецца тэмай сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Шмат гадоў непасрэдна асвятляе на радыёвабода рэпрэсіі супраць апазіцыі сёння. Я не ведаю адказу на гэтае пытанне. Тое, што мы бачым апошнія 10 гадоў, канвульсіі, сутаргі, гэта можа быць і нараджэнне і смерць. Яны падобныя. Народ, канешне, стыхія, але стыхія жывая, значыць, можа быць і мёртвая. І не толькі паводле гегеля, але і паводле гістарычных фактаў, дзе тыя цвягі ці кельты, сарматы ці скіфы. Праблема Беларусі не народ, які ёсць целам нацыі, а мазгі і душа. Пасля фізычнага вынішчэння ў 16 стагоддзе Беларусь акрыяла толькі на пачатку два. А пасля мы не мелі той перадышкі паміж войнамі, якая адыграла выключную ролю ў лёсах прыбалтаў чэхаў і палякаў. Калі ў чалавека выдаліць лобныя долі галаўнога мозгу мы атрымаюць, як кажуць на медычным сленгу расліну. Знішчэнне фізычна ў 20-30 -е гады мозгу нацыі і дало прыкладна такі эфект. Беларускае грамадства не рэагуе на Чарнобыль і на здзек сябе сваёй мовай, сваёй гісторыі. Патрабуе калбасыды цукру, радуецца 200 кілаграмам бульбы, якую прэзідэнт загадаў выдаць сёлета. І не будзе моцна пярэчыць, калі забяруць краіну. Гэта паводзіны неразумнага дзіцяці ці наіўнага абарыгена – які за бліскучыя пацеркі аддае востраў Манхэттен. Людзі не думаюць пра будучыню пра дзяцей сваіх. У грамадстве не стае крытычнай масы мазгоў. У беларускага грамадства не апатыя і не анабіёз, алігафрынія. Трагедыя ў тым, што гэта дыягназ члена ўласнай сям'і. Александр Лукашук не можа ідэнтыфікаваць сённяшнія канвульсіі беларускага грамадства ці гэта нараджэнне ці смерць. Острая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду. Яшчэ адзін погляд на сённяшні распад грамадскага жыцця ў Беларусі прапанаваў Андранік Антанян з уласцівай яму панкаўскай стылістыкай антанян паспрабаваў уявіць сябе дыктатарам беларусі і вырашыць беларускае пытанне з дапамогай водопроводу напэўна гэта наступная за папулізмам стадыя палітычнага спрашчэння уплыў на масы праз водопровод апатыя стан для беларусаў добра вядомы у сучасным беларускім фальклоры ёсць даволі дасціпнае вызначэнне гэтай рысы нацыянальнага характару агульная млявасць і абыякавасць апатыя можа сведчыць як пра наяўнасць псіхічных захворванняў напрыклад шизофрэніі так і пра парушэнне дзейнасці залозаў унутранай сакрэцыі пазіраючы звонку на жыццё беларусі я злавіў сябе на думцы што яна стала такім самым нецікавым футбольны матч дваравой каманды з прафесійным клубам Да фінальнага свістка далёка. Табліца чэмпіянату вывучана на зубок. У гульні няма ані азарту, ані майстэрства. На стадыёне сядзець холодна, а цуду не здарыцца. Хульцы на гледачоў не звяртаюць ніякай увагі. Самы час пайсці да хаты і заняцца сваімі справамі. Днямі да мяне зайшоў сябра, гісторык Каруліс. Ён нарадзіўся ў друскеніках у беларускай кожныя выхадныя ездзіць да бацькоў у роднае мястэчка. Каруліс прынес бутэлліку кінзмараулі і пачаў распавядаць пра жыццё літоўскай правінцыі. У звязку з тым, што ягоны бацька беларус, які зацята сочыцца падзеямі ў Беларусі, а часткова таму, што беларуска-літоўская мяжа прайшла зусім недалёка ад рускенікаў, гаворка неяк перакінулася нагамблююць, закупяцца цукром і алеем і назад едуць. І ўсе як адзін жаляцца на жыццё і лукашэнку. Я ім кажу, дык «Так што вы сюды торбы свае праз мяжу возіце і на жыццё скардзіцеся. Рабіце рэвалюцыю і ўсё. Не кажуць, нічога не выйдзе. І сціхаюць, што за людзі такія жабракуюць, а нічога не хочуць мяняць. Дзівакі нейкія. Вось ты, Антанян, што б ты зрабіў, каб заўтра стаў дыктатарам Беларусі? для абмежаванай уладаю і ўсім апаратам карных органаў. Я пачаў разважаць. Ну сапраўды, людзі ў Беларусі затурканыя, мала чым цікавяцца, п'юць зашмат. Статыстычныя звесткі разыходзяцца, але лічбы ўсё адно жахлівыя. Ад 50 до 90 бутэлек гарэлкі на душу насельніцтва ў год. А калі адняць дзяцей інвалідаў, ты падлічыць колькасць самагону спажытага ў вёсцы, Пра тэхнілагічнае адставанне ад развітых краінаў лепей не думаць. Ды які з мяне дыктатар Беларусі з такім прозвішчам жыцця не хопіць, каб і да сяржанства даслужыцца. Карлісу мае аднекванні не спадабаліся. Усё я разумею, што прозвішы ў цябе не падыходзіць, што чалавек талянівы, я табе задаў канкрэтнае пытанне і чакаю канкрэтнага адказу. Добра сказаў я першую чаргу я б у водопроводзе распусціў бы конскую дозу амфетаміну а на дзяржаўнае радыё запусціў бы дджэю з кіслотных дыскатэкаў каб яны круцілі сваю музыку людзі кінулі плач па сваёй старонцы да тыдзень танчылі у эйфарыі спажыванне алкаголю скарацілася б да мінімуму бо смяротнасць сярод алкаголікаў падскочыла б да максімуму зялёны змі забіваў бы у простым сэнсе гэтага слова у Калі б гэта не дапамагло, запусціў бы ў той жа водаправод моцны антыдепрэсант кшталту ЛСД. На трэці тыдзень мяне паарыштаваў Інтэрпол. У Гаазе мяне засудзілі на пажыццёвае пакаранне за геноцид і выкарыстанне хімічнай зброі. Але Беларусь змянілася б да непазнавальнасці. Усяго за два тыдні. Толькі вось не ведаю, чым бы я займаўся ў той турме. Каролюс пакрыўдзіўся, маўляў, я ў цябе пра сур'ёзныя рэчы пытаюся, а ты пра ЛСД бачку выклікаў таксовку і паехаў да хаты а я не ў першы раз уже пачаў разважаць на тэму як добра што я не дыктатар калі аўтар разважае пра дыктатуру ў жанры фантасмагорыі як гэта робіць андрані кантанян гэта першае сведчанне таго што ён аўтар з дыктатурай нічым не звязаны уршце мы атрымліваем тую самую метафору грамадскага распаду Вецер бартосік таксама раптам заўважыў, што зусім не жыве праблемамі аўтарытарнага рэжыму, якія яшчэ так пераймалі яго учора. Неяк едучы з ніжняга Ноўгараду ў гомель, я, як заўжды на гэтым шляху быў вымушаны правесці дзень у Маскве. Выпадкова сустрэў на новым арбаце старога сябра з тэатральнай вучыльні і гадзіны панесліся хутчэй у вясёлых размовах пра мінулыя гады але адна акалічнасць мяне тады не тое што насцярожыла але падалася дзіўную з усіх размоваў іншых людзей у метро на вуліцы у кавярнях даносілася одно прозвішча гарбачоў я ведаў што москва горад лёгкіх вар'ятаў але каб на захадзе перестройкі усяму гораду не знайсці якую цікавейшую тэму гэта было занадта Толькі у адплываючым ад перона цягніку я даведаўся, што адбывалася 19 жніўня 1991 году у той самы час, пакуль мы з сябрам аддаваліся ўспамінам. Сучаснасць прамаўляла праз вагоннае радыё галасамі мяцежнікаў. І маё знаходжанне ў цягніку, што набіраў хады ў бок Беларусі, чамусьці падалося мне тады лепшым з магчымых варыянтаў. С тае пары я міжволі прыслухоўваюся да пабочных размоваў на вуліцы. Іншым часам здаецца, што час замёр ці адкруціўся на десятак гадоў назад. Я толькі што бачыла яйкі. Дзе, дзе пакажы, Ды вонь на праспекце. Ты што не чула, што ён недавно замарозіў, сказаў, што мы ўсе хутка наемося нармальнымі чалавечаскімі яйцамі. Пайшоў учора ў цэнтральны кавы папіць а яна ўжо каштуе больш за білет да бабруйску. Гэта што? Мне ў гуме пашэнціла на днях фотоапарат купіць вілея аўта. І не поверыш усяго за три баксы, за три баксы і шоўка. Яшчэ можна ў размовах пра кошты і курсы лавіць ноткі банальнай незадавольнасці. Але ўсё часцей праяўляюцца афарбоўкі немагчымасці разумець, што нас чакае заўтра. Пакуль гэта не так заўважна. На паліцах яшчэ ёсць, што скупіць за драбізу і без дрыжыкаў. Яшчэ не апусцеў збанкрутаваны Макдональдс, яшчэ не сышлі бесклапотныя усмешкі з твараў нашага студэнцтва, але ў нечакана рэзка пахаладнелым паветры з'яўляюцца першыя флюіды панікі нібы перад грандыёзнаю катастрофаю. Едучы ў перапоўненым няўпэўненасцю вагоне метро на прэзентацыю нашумелага не паспеў з'явіцца літаратурнага часопіса, я амаль фізічна адчуваю магічную абарончую сцену ад гэтых паралітычных флюідаў. Там, куды я еду, размовы вядуцца толькі пра дарагія рэчы, якім не пагражае падзенне курсу беларускага рубля Я паспрабаваў уявіць тэмы нашых размоваў, калі б не было ні сённяшняга рэжыму, ні ягонага заўтрашняга разлажэння і не здолеў пашырыць тэматыку цяперашніх дзён, дзе даўно ўжо згубіў нібы надакучлівы гастралёр усялякую цікавасць наш першы і непаўторны. Дзе даўно ўжо не чакаецца перамогаў назаўтра, таму што перамога творыцца сёння і творыцца не ў размовах. Калі-небудзь маё вуха ўловіць у вулічнай гамане незвычайную канцэнтрацыю аднаго і таго ж ужо абрыдлага прозвішча. Але ці ўзнікне патрэба прыслухоўвацца мацней, што там адбылося з гэтым чалавекам не ўпэўнены. У Менску становіцца ўсё болей тэмаў значна цікавейшых, Ды да сядаць на нейкі там цягнік патрэбу ўжо няма. Гэта быў міцер бартосік сапраўды немагчыма даць цельную характарыстыку сённяшняму грамадскаму самапачуванню бо адзінага такого самапачування ўжо няма прэзідэнтава палітыка на скрут галавы уршце ні да чаго іншае да гэтага самага скруту не прыводзіць у такой сітуацыі народ стараецца як бы не заўважаць падзення куміра бо ад яго народа нічога не залежыць а лишні раз сузіраць як бомбавік з разгону ўваходзіць у глебу лепей у амерыканскім кінабаявіку чым у жыцці Аднак самай адлучанай часткай грамадскае жыцця становіцца наша нацыянальная культура. Калі сённяшнія канвульсіі, пра якія казаў Александр Лукашук, азначаюць ці то нараджэнне ці то смерць, дык мне здаецца, што я ўжо ведаю, што для культуры гэта нараджэнне. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.